بابی چار اینک برادران با نام خداوند ایسا خواهش و التجا می کنیم چطوره که ما تعلیم دادیم زندگی را دوام دهید تا که به خدا پیسند آید شما اللکه همین طرز رفتار می کنید ولی کوشش نمایید که از این هم بهتر زندگی کنید зеро шумо медонед ки бо қудрати худованд исо чӣ гуна таълимотро ба шумо додаем худо мехоҳад ки шумо худро пурра ба ӯ бахшида аз бадахлоқии ҷинсӣ худро нигаҳ доред хости худо ин аст ки ҳар яки шумо ҷисму хоҳишҳои худро идора карда беайб ва бономус бошед боз худо мехоҳад ки мисли беимононе ки ӯро намешиносанд пойбанди ҳавасҳои ҷинсӣ набошед инчунин мувофиқи хости худо шумо набояд аз боварии бародаратон сӯистифода карда бо зани вай ҳамхоба шавед мо пештар ҳам инро ба шумо қатъиян гуфта ва огоҳ карда будем ки барои ҳамаи гуноҳҳо худо аз одам қасос мегирад چون که او ما را نه به ناپاکی بلکه به حیات پاک دعوت کرده است اینک کسی که از فرموده های خدا سرکشی میکند کند نه آدم را بلکه خدای را که به شما روح مقدس را می دهد رد می کند آید به خصوصی برادر دوستی حاجت به سخن نیست چون که خودی شما از خدا تعلیم گرفته اید که یک دیگر را دوست دارید бале шумо ҳамаи имондоронеро ки дар саросари вилояти мақдуния ҳастанд дӯст медоред ба ҳар ҳол хоҳиш мекунем ки якдигарро боз зиёдтар дӯст доред чӣ тавре ки фармуда будем оромона зиндагӣ кунед ҳар кас бо кори худ машғул шуда бо дастонаш меҳнат кунад чунон зиндагӣ кунед ки ҳаёти шумо сазовори ҳурмати беимонон бошад то ки шумо аз дигарон вобаста набошед эй бародарон намехоҳем ки шумо дар бораи гузаштагон бехабар монда ба монанди беимононе ки умед надоранд ғамгин бошед мо бовар мекунем ки исои масеҳ мурда зинда шуд ва инчунин бовар мекунем ки худо касонеро ки ба исои масеҳ имон доштанду аз олам гузаштаанд ба назди ӯ ба осмон мебарад мувофиқи суханони худованд ба шумо мегӯем мо ки то бозгашти худованд зинда мемонем аз имондорони гузашта ҳаргиз пеш намеравем зеро худи худованд аз осмон бо фармони қатъӣ با آواز سرفرشته و کرنه خدا فرود می آید و اول آنهایی که به مسیح ایمان داشتند و مردند زنده می شوند سپس ما زنده های باقی مانده همراه آنها در ابر به هوا و پیشواز خداوند بالا می شویم و تا ابد با او می مانیم. با این سخنان یک دیگر را روح بلند کنید